cuando me pidió permiso para ejercer de escritor en el pueblo, que era mejor que hiciese lo que hacen los otros sudamericanos, que unos días van en bici y otros huelen bien. Son cosas vistosas, no hacen mal a nadie y llaman la atención lo justo, sin armar escándalo. Pero parece que a usted lo que le gusta precisamente son los escándalos y las extravagancias. De entrada, se casó usted con la Paddington, que había estado casada otras tres veces cuando había muchas que no se habían casado ninguna, y usted podía haber elegido. Después, se compró un sombrero espantoso y anduvo con él todo el invierno. Un sombrero que no nos gustaba a nadie. Lo tengo yo hablado con todo el pueblo. Pregunte, pregunte por ahí si quiere. A nadie nos gustaba aquel sombrero. Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted Luz de Agosto, la novela de Fulner, de William Fulner, ¿Y no podía usted haber plagiado a otro? ¿Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner? después del fin de la crisis mundial del nuevo milenio. Las personas viven como ratas, las ratas viven como Dios, y Dios vive en un paraíso fiscal ajeno a todo y a todos. Un nuevo orden económico ha surgido de las cenizas del capitalismo salvaje. Se ha descubierto lo absurdo que fue confiar en la libertad del mercado y sus caprichosas leyes. Y Lenin celebra, en el Marx allá y Mao menos, que si bien el socialismo real fue como una reunión de amigos con poca cerveza y demasiadas palomitas saladas, el melón del capitalismo, una vez abierto, no salió mucho mejor. Lo cierto es que el mundo después de la crisis ha quedado crítico, enfermito, che, que diría Mafalda. Guerras, hambre, miseria y una extraña e incómoda sensación compartida, a partes iguales por humanos, ratas y chimpancés, de que la vida, si alguna vez lo tuvo, había perdido todo su sentido y, que era preferible hacer un examen de latín que durase séculos seculorum a vivir en la tierra 80 años de mierda. Amén. 西。 Hola, molt bona tarda, això és l'EFA en el llit, o millor dit, bona nit, perquè clar, ja les hores que són, són les que són. Soc Joan Pere l'EFA i estem aquí a Ràdio RSK, la ràdio lliure de Nou Barris, 99.7 FM. Avui és un dia especial, perquè més aviat ho direm, però eh, tenim que presentar avui els nostres col·laboradors habituals. Ha vingut aquí el senyor Pitu. Pitu, <laughs> bona tarda. Molt bona tarda, molt eh, bona tarda. Eh, bueno, bona tarda, no, ja t'he dit que era bona nit, Pitu. Doncs, molt bona nit. Vale, és que si no després et quedes dormit, Pitu, i malament. Bueno, i tenim, com no, en el becari de la ràdio, és un esclau aquí de la ràdio només. Hola, becari, com estàs? Què pel·lícula ens has portat avui, Becari? Ostres, que, que fort. Doncs mira, ja després m'ho dius. I avui tenim públic i després parlarem amb ells. Però, bueno, ara ens posaràs, eh, Pitu o Becari, una cançoneta, que la que tu vulguis. Ja et deixo escollir avui, quan vulguis. Us ha agradat la música, eh? És que la música avui, Becari, és bona de collons, eh? Sí, no sé si tinc el micròfon pujat, ah, sembla que sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. era una peça de d'aquest compositor quan es va quedar sort. Ah, sí, sí, doncs... Quina sordera, no? Sí, sí. <laughs> Perquè, mare meva, quina, quina varietat de sons eh, que és tenia. És la oda al silenci. Impressionant. Doncs eh, anem cap a l'editorial d'Elefant al llit. No, no. O no? Bueno, doncs és igual. Es veu... És que... Aviam. Senyor Lefa, imposis. No, perquè aquí el becari, clar... Com el no... becari, si no estic fent res. Ostres, bueno... El, el Pitu que s'ha quedat dormit, hòstia. Sí, el Pitu... És que, Pitu... Que, que, és que què fas, Pitu? No hem fet la, la migdiada, no ha fet la sí. migdiada avui. No, és que, aviam, tant sortir de festa, Pitu? Pas... En el 99.7 FM Radio RSK. La radio libre de No Barbies. La que no supiera que no la verdad, escucharía siempre Radio RSK. En 99.7 FM, Radio RSK, la radio libre de No Barbies. Bang, bang, bang. Veus aquí la darrera editorial abans del programa especial de la setmana vinent. Ha arribat el delicat moment de fer balanç, de mirar enrere i de demanar la factura. El moment de mantenir l'ànima serena, la mirada clara i el cor en un puny. Si us plau, Becari, posa'm un altre whisky on the rocks. D'entrada cal dir que aquest any hem après moltes coses noves, perquè poques han sortit com nosaltres desitjaven. Per exemple, en aquest exemple, eh, com avui està passant, eh, hem après moltíssim tantes lliçons com arròs que hem comès, tot i que més arròs que hem comès ja no es pot... En aquesta enciclopèdia dels fracassats calen, ser més, justifica... calen més justificacions els optimistes, per l'altra banda, diuen que Ràdio RSK està millor que ara fa un any. Els pessimistes, en canvi, afirmen que Ràdio RSK estava millor que mai. Quina xorrada més gran. <laughs> Eh, això vagin vostès a demanar ho a qui vulgui, depèn de les, expectatives, de les expectatives i de l'humor de, cada, de cadascú. És com tota en aquesta vida. Tothom té la seva opinió. Jo, com a capità d'aquest vaixell pirata anomenat l'Elefant al llit, també en tinc d'opinió i ara, després d'un característic parèntesi musical, us l'explicaré. Un parèntesi musical característic per crear tensió. Becari. Quan va començar la temporada érem tres perfectes desconeguts realitzant plegats un programa de ràdio. Un programa de ràdio amb un nom escatològic i estúpid. A més, a més no poder, l'he fan al llit. Jo ara puc dir aquell primer diumenge d'octubre estava completament molt mort de por. Sempre es, espantaven molt més els projectes que més l'entusiasme desperten. Segurament perquè ens, anem que si no surten bé ja no, podem, no, no podrem creure en, en res. Ai. Tanmateix van ser més grans les il·lusions i les ganes de tirar l'EFA en el llit cap endavant. I totes les empreses i aventures més impressionants han tingut un principi discret i dubitatiu. Com s'ho diria? Eh, la llavor té dins del seu arbre que, seri, que en un dia serà, però l'arbre només es pot admirar quan ha passat prou de temps. Un altre exemple, la darrere del calfred del primer patot d'una tarda d'estiu pot venir la lluna de mel, el bateig d'un nen, després de la nena, les vacances en família, el 25è aniversari de bodes, una posta de sol a Castellterçol, just abans de la mort, que l'amor separi allò que l'ésser humà tant de bo no hagués de separar mai. O per contra, potser que després del primer petó no vingui res, absolutament res, a banda del desencís. Me salvaré de mi retòrica barata i plena de llocs comuns. Digueu-me només per aclarir-ho que les coses més valuoses mai no surten sen sense dedicació i temps. Abans deia que aquest programa el van començar 30 individus, que eren uns perfectes desconeguts. Ara, però, els tres individus ja no hi són. Al seu lloc hi ha un equip. El becari, amb la seva destressa i amb la seva paciència. Del becari, beneït becari, tots hem après una lliçó importantíssima. La, humi la humilitat i el saber fer de les persones que no criden l'atenció, que sembla que no hi siguin, com el Xavi i l'Iniesta, que no busquen més protagonisme que el d'ells, ells mateixos, amb la seva, amb la seva feina reclamen i es guanyen per la naturalesa. Sense, paraula, sense una paraula més forta que l'altra, jo no parlaré ara de cinema en el llit, perquè, primer de tot, em sembla que no cal jugar els seus mèrits per evidents, i segon, i segon perquè no vull que li pugin els fums al becari, i que aquest estiu, després de treballar a Ràdio Calafell, se n'oblidi de nosaltres i no vulgui tornar a Ràdio Ressaca per Q3 i Putiners. I del Pitu, què dir del Pitu, senyor Pitu, que eh, encara que les primeres calors del dia reflectides en les pupil·les i la veu trencada pel tabac, ha ressuscitat molts diumenges, després de nits plenes de cervesa i rock and roll, per venir expressament a l'Efran al llit i fer aquí la migdiada, que només interrompia per parlar de, de les seves drogues en el llit. Ah, Pitu, ara de veritat. Molt més enllà de l'Efran al llit, en Pitu s'ha guanyat una plaça commemorativa on, amb lletres d'argent, es pugui llegir a l'excel·lentíssim Pitu que tantes coses va fer per Ràdio RSK. Algun dia se'n farà, se farà de justícia, benvolgut, benvolgut Pitu. I a la presidència de Can Basté posarà eh, diners per comprar aquesta plaça i penjar-la la porta del centre cívic ens ho pots ben estar ben segur. Què més em puc dir? Ser professional no és, no és cobrar diners a canvi d'una feina. Això seria com si per ser pare només haguessis de fotre un clau i apa. Esperar els regals del dia del pare... No, estimades i estimades. Les coses no són així. Ser professional és tenir cura del que fas. Posar-hi els cinc sentits, tenir sempre l'ambició de voler fer-ho millor i tot i només per certa satisfacció personal. Si a més et paguen, llavors ets una persona afortunada. Jo algun diumenge he marxat el de la ràdio després del programa deprimit per veure que tots els que ho, que ho podíem haver fet millor. No obstant això, han estat molts més diumenges dels que he sortit content i, i, i cofoi per, de veure que, sense cap mena de relació econòmica pel mig, el becari feia estupendament la seva feina i el Pitu ens despertava just del moment que li tocava. Tot i, tot i era un, com si fos fàcil i senzill. Com si ho hagués port, mm, resultat d'una manera... Bueno, d'una manera diferent. Un... Al igual que sí, entre els tres, el Becari, el Pitu i un servidor de vostès, ens haguessin inventat un joc divertit amb les seves regles invisibles i ja poguéssim, sense adonar-nos, de passar-ho bé. Fins i tot canviant-nos els papers, el Pitu fent de becari, el becari fent de Joan Peralefa i Joan Peralefa fent de Pitu. Això sí, gaudint sempre de fer una ràdio lliure. Senyores i senyors, aquí comença l'EFA en el llit. de l'amor no sé què dir En realitat era algo així L'àngel no hi és el dematí Tan sols hi ha 妈妈。 来吗？ Continuem aquí a Ràdio RSK, el programa L'EFA en el llit, que avui és més l'EFA Night Live, perquè som aquí a la nit, normalment aquí no... Anem els diumenges per la tarda i avui, doncs, com és el penúltim programa i com ja hem dit, el Becari se'ns va a Calafir Ràdio, doncs eh, fem un especial perquè, home, ja que ha vingut, doncs li fem un homenatge però després, eh, ara truquem no a l'enemic del poble, perquè suposo que l'enemic del poble eh, estarà fent altres coses, com anar a la sede de la Falange, i amb aquest telèfon que ens han regalat a, a Can Bastell ja fa temps, avui ens l'han renovat, un telèfon vermell bo, sembla una miqueta de la, de la, de la Guerra Freda, trucarem a, no al l'enemic del poble, sinó al lopi del poble. Doncs, Becari, quan vulguis, ens, ens marques el que sigui. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buena tarde, buena tarde, ¿qué tal? buenas tardes, buena tarde. A mí me eh, gusta mucho el catalán, es una lengua muy sonora, muy musical. Buena tarde. Musical, sí, sí. Eh, usted es La pela es la pela. Ah, <laughs> Josep Gis Núñez, ¿usted o qué? ¿Qué? ¿Quién? Usted es como Josep Luis Núñez, eh, aquel que presidió el Barça, que ahora hacen tanto en el cacobio de ¡Ay, Josep eh! ¡Que son tres hombres del Frankfurt, eh". eh! Ya no veo TV3, lo siento. ¿Cómo que no ve usted TV3? TV3 es que tanta musicalidad me agobia. Ah, musicalidad, bueno. Eh, a ver, a mí me han dado mm, su número, lo encuentran en las páginas amarillas como Opio del Pueblo. voy a llamar. Opio del Pueblo, sí, yo soy primo, primo hermano, eh, somos compartimos madre. No, madre no, compartimos familia. A ver, El enemigo del pueblo y yo compartimos familia. Familia. Eh, es así. ¿Y usted también tiene estas ideas fascistas, neofachas no, o no? No, no. Ah. Señor Lefa, Vale. Tenemos una amistad muy larga usted y yo, pero, pero, pero vamos, muy larga de cinco minutos, ¿no? Hombre, y tanto, porque <laughs> los cinco minutos que me ha llevado a buscar su nombre en la guía telefónica. Que me parece muy bien, me parece muy bien. No, yo mire, yo de en política no me meto. Ah. Yo a mí me gusta el fútbol y la prensa del corazón. Oh, fútbol y la prensa del corazón. Y la prensa del corazón. De hecho, sabiendo que me iban a llamar y esto, me he preparado mi documentación, aquello, para hablar de temas realmente importantes. Usted conocerá a La Patiño, ¿no? Y esta gente que la se Patiño gana... Es Dios. La Patiño es Dios. La, Patiño es una diosa, perdón. Y su vena también, ¿no? La vena de La Patiño ya es... Noto cierta sarcasmo eh, sarcasmo, ironía y no, no sé si me acaba de gustar eso. Con Uy, la Patiño no, se meta. No, por favor, por favor. Con la Patiño no se meta. Vale, va, va. Y con todo ese corazón, entonces ya ni hablamos, ¿no? La prensa del corazón es lo más grande que hay en, el mundo. y el no afecta la crisis. ¿Y el tomar... económica, crisis política, ¿dónde hay crisis política? Ah. Si, Raquel Mosquera vuelve a ser feliz, vuelve a ser muy feliz. Hombre, pues con el estado este anímico que tenía, que se le iba la olla y estas cosas, pues ya era hora, ¿no? Nada, nada, nada. Mire, mire, mire, mire, mire qué cosas explica a ver, ¿qué explica? ¿Qué explica la prensa corazón? Explíquenos, pido del pueblo. Explica cosas tipo, tipo Raquel Mosquera. Raquel Mosquera es esta señora guapa, bien alimentada. Y tanto. Que explica que, tras superar un intento de suicidio, el divorcio de Tony Anicpe, que es el, chico aquel moretón, fortote. Ese que se parece a Kameni del español, ¿no? Sí, eh, creo que sí. No sé, yo el fútbol, pero bueno. Pero a ver, si usted me acaba de decir que le gusta el fútbol. Pero el, español juega fútbol, ¿a qué juega? Ah, bueno. Juega, el descenso. Espérate tú que viene el, Nakamura este y ya verás tú. Ándate con ojo. Estaba hablando que <laughs> Raquel Mosquera, que es toda una señora, y tanto. explica que tras superar el intento de divorcio, eh, su suicidio de Tony Anikpe y sus problemas económicos, Raquel está encantada con su nueva vida. Y la pregunta es: ¿de dónde yo pienso, y el resto de gente nos quejamos. Ya ves. Porque... 4 millones de parados quejándose y esta mujer tiene ahí tres cosas, problemas económicos, intento de suicidio y, divorcio. Y divorcio, es que... Pero, ahí, no acaba la cosa. A ver, a ver. Porque luego te pasas la página, en la documentación esta excelsa que es el pronto, por un euro. Hombre. ¿Dónde está la crisis económica? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice, Ana Obregón se divierte con un nuevo Darek y la ves ahí posando con un tío Ron Cachas que es futbolista del Sheffield United. Pero es eh, como al final prensa de corazón y fútbol eh, van de la mano. Van de la mano, sí, pero Ana, a Ana Obregón, eh, mm, ¿qué edad tiene esta señora? Porque siempre se ha rumoreado que si tiene 50, 55, 45... Yo soy un caballero y no pregunto las edades de la señora. Vale, va. Y le aconsejo que usted si quiere triunfar en la vida haga lo mismo. Luego vas leyendo y te encuentras con cosas maravillosas de socialistas de pro, como la hija pequeña de Bono, ah. de José Bono. Sí, sí, de Pepe. Recibió la primera comunión. Eso es fantástico. Ah, pero es verdad Eso que. es fantástico. Pero, leyendo más. Pero la hija. Señor la... Lefa, señor Lefa, ¿es su sección o es la mía? No, yo le estoy preguntando. Señor Lefa, siempre las mismas, ¿eh? Sí, sí. Pero yo le pregunto, pero mm, Bono ya no está muy mayor para tener una hija de Tiene una hija pequeña que la compró en el Carrefour o la fue a buscar a China o algo así. Ah, hombre, una hija pequeña adoptada, quiero decir. Vale, vale. pero esto de comprarlo en el Carrefour, no sé si yo... Si hay aquí. Venga, niñas a 3 euros. Señor Lefa, ¿me deja continuar? Sí, sí. Que tengo algo muy interesante que decir. Vale, vale, vale, vale. No, le corto, no le corto. el señor Bono. Vale, va. Pues se puede leer Sofía, que es leja pequeña, Sofía, llevó el librito de nácar y el rosario que hace exactamente 50 años utilizó su padre el día de su comunión. Eso es, lo hacen los socialistas de verdad. ¿Pero el padre, el biológico o el.? no, claro, ahora me doy cuenta que supongo que fue. Porque. A ver, no, no me haga preguntas complicadas. <laughs> yo solamente le pregunto y digo. Yo le ha pasado el guión, no se salga del guión. Vale, va. Después. Ya Después seguimos con primeras comuniones, que la prensa del corazón trata temas cruciales. Vale, cruciales, Con fotos a, todo color. Hombre. Dice, Ivonne Reyes radiante en la primera comunión de su hijo. Y dice, Alejandro de nueve años disfrutó mucho en la fiesta infantil que su madre había organizado para él tras la ceremonia. Esto es noticia. Hombre, Esto es noticia. La gente necesita saber. Lo demanda. Ivonne Reyes, ¿no? Es tan actual esta señora que, no sé. No, como no ha salido ya hace unos cuantos años, no. Ah, y, para acabar, para acabar. A ver. Para acabar, señor Lefa, que Mire que mi, mi, primo me había hablado de usted, me había dicho que usted era un señor, pero me doy cuenta de que lo que es una mosca cojonera, que me está ahí interrumpiendo, con, las ganas que tenía de lucirme yo esta tarde. Es que su señor primo... Me mucho... Oiga. Sí, sí. Oiga. Sí. Bien. Oiga, escuche, mire. Y que escuchen todos los radio oyentes. Dice, bertino Borne y Fabiola, que es su señora. Sí. Unas noticias que yo no sé cómo la gente luego se preocupa por atentados y pollas de estas. Oiga. ¿Para qué? Escuche, no queremos tener más hijos. Y se acabó el mundo. Y ya está, no queremos tener más hijos, ya está. Y luego te explican cómo ellos son humildes y te explican las razones por qué no quieren tener más hijos, para no cargar a los abuelos. Porque te ah. explican, la pareja dejó durante unas horas a los peques, a, los peques, al cuidado de su abuela para padrinar un yate de lujo. Oiga, es que a ver. Oiga, ¿y dónde están las guarderías? Faltan guarderías para los famosos que no hay bastantes yates de lujo para inaugurar. Claro, es que a ver, los yates de lujo es lo más importante, opio del pueblo. Es que, a ver. Eh, ¿Hay alguna noticia más interesante que haya...? Simplemente acabar con eh, un golpe triste, la verdad. Bertino Borne, mucha gente le envidia o le tiene tirria pues por, eso, por envidia y por rabia, porque son unos mezquinos y unos cretinos y unos miserables. ¿eh? este es un país de miserables. Sí, señor. Un país de miserables. Eh, Zapatero, el primer miserable. Yo no voy a hablar más del gobierno de Hombre, pero a ver, si usted de Zetapeta, ¿eh? de ah. Zetapeta, de Zetaparo, ¿eh? no voy a hablar más, de Zetaputas. Putas no, Quiero, Oye, por favor. Porque eso, eso no es mi tema. Yo, mi tema es prensa del corazón y fútbol. Vale, vale. Pues prensa de corazón. Sí, sí, sí. ¿Me oye? Oiga, ¿funciona este teléfono de o, no funciona? Funciona, funciona, además nuevecito. De acuerdo. Pues simplemente acabar con una nota triste de, la vida que lleva el señor Osborne. A ver, ¿qué, ha pasado con el señor Osborne? Que dice, dice, el cantante, mm. porque tiene Osborne es presentador, cantante y escritor y además tiene una finca que te caga. Además, Alfonso Arús le llamaba el degollador de rancheras, no sé por qué, pero... Por la canción aquella tan maravillosa de Señora. Puede ser. señora. Yo se la cantaría ahora, pero no me acuerdo de la letra, la verdad. Vale, vale. Dice, el cantante apenas tendrá vacaciones este año por culpa del trabajo. Claro, que hay demasiados yates de lujo por inaugurar y festas a las que ir. Este hombre no da abasto. Y, ahí está el drama. El drama de la sociedad española es que la gente no lee el pronto lo, suficiente como para tener conciencia. No. Señor Lefa, no hay conciencia. No hay conciencia, para nada. Así estamos. Bueno, pues, quiere... Eh, yo, yo, puedo seguir pasando, no sí, sé, sí. la Super Pop. Podemos hablar de la Super Pop. Hombre, a mí ya me pilla un poco lejos, pero. Si quiere, si quiere usted. ¿eh? bueno, dice un montón de cosas súper interesantes, la verdad. A ver qué dice. Dice los más cañones. Y en la portada salen cuatro tíos, unos enseñando el pecho, otros no. Y dice los más cañones, flipa con sus cuerpazos. Ah. Interesante. Yo, me acuerdo que en la Superpop hace años ponían artistas y más o menos entrevistas, pero ahora yo no sé qué. No sabía que ya ponían ya, tíos, venga, va, mira qué cañones. Yo hay una señora a la que me quiero mucho y ahora sí que me quiero despedir porque ahora dentro de poco empieza ¿Dónde estás corazón? que ahora ah. se llama Deck. Ponga el vídeo a grabar y luego me lo paso. No, no, el coño el vídeo a grabar lo voy a poner. ¿Qué va a poner usted? Nada, simplemente quiero hablar de una señora que a mí me llega mucho al alma. A ver. Que es una mujer muy sufrida. Muy sufrida. <laughs> una mujer que la prensa del corazón no la trata todo lo bien que se merece, que es la duquesa de Alba. Hombre. Cayetana de Orujo. Doña Cayetana, hombre. Doña Cayetana de Orujo y, y, Stewart. Tiene más títulos que el rey y que el Real Madrid. Dice, la duquesa de Alba se vio escondidas con Alfonso X. Y dices, que toda una señora como, como la condesa de Alba... Sí. bueno, es duquesa, pero bueno. Tenga <laughs> que verse a escondidas con el novio, pero ¿en qué país vivimos de socialistas eh, rojos masones? Es injusto, pero hombre, esta, frase la ha sacado de su primo, ¿eh? Bueno, mi primo y yo somos de leche, o sea, compartimos leche, somos ah. unos mil leches. Mire. Pero esto de judío masónico, ostras, mm, me suena un poquillo a un señor extraño, ¿no? Que llama aquí a veces. Que, no sé, podía decir otros, otros adjetivos, hombre. Tampoco vamos a cargar siempre las culpas a los mismos. Señor Lefa, me estoy despidiendo hace cinco minutos. Deme, la salida. <laughs> Bueno, pues cuando Voy a, voy, a, voy a leer una frase de, una, de otra mujer, <laughs> Pasión Vega, una mujer trabajadora que ha preferido limpiar portales antes que <clears throat> estudiar. Ah. Y decía algo así como, <clears throat> Perdón. Diga, diga. <clears throat> Ah, es que estoy tratando de poner la voz de Pasión Vega, dice, un martes santo un penitente me dijo, Tienes los ojos más grandes que los pies y cuando te escucho me caen dos lágrimas como dos tortas de leche. Yo creo que no hay nada más que añadir, señor Lefa. La, literatura, está en los kioscos cada semana por un euro. Vale. Y, más en pronto, ¿no? Como usted decía. Hay que comprarse pronto el pronto. el pronto. Y las demás que les den por el culo, ¿no? Señor Lefa, usted no es un caballero, yo estoy muy decepcionado. Yo me espero encontrarme con otro tipo de, profesional. Yo estoy aquí para lo que usted quiera, pero hombre, yo soy un caballero. Y a partir de ahora creo que eh, mejor no me llame a mí, llame directamente al enemigo del pueblo. Al, Chema. Al Chema. Al Chema, llame a Chema, enemigo del pueblo. ¿Pero realmente se llama Chema? no sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Vale, vale, vale, vale. Como usted quiera. Bueno, gracias por llamar, ¿eh? ¿Esto quién lo paga? ¿Esta llamada Esto, la Esto usted también lo, lo, paga usted. ¿Quién Entre, a ver, lo paga... ¿Cuánto me cuesta esta llamada? Pues mira, no lo sé, llame aquí ¿Cuántos a la, euros me cuesta? El ayuntamiento... ¿Cuántos prontos? Usted, pues, ¿cuántos, ¿Cuántos Yo estoy proponiendo desde hace tiempo, aprovecho ahora que me abre los micrófonos de, Radio Línea 4. Como, usted quiera, pero nosotros somos Radio Resaca, ya le. Enhorabuena, enhorabuena. Ahora que aprovecha y me abre los micros de Radio Línea 4, me gustaría decir que llevo tiempo tratando de cambiar la moneda de la Unión Europea, un euro, equivalencia, un pronto. Un pronto, ostras. que la gente compre prontos para tener mm, dinero para ir a la carnicería y a estas cosas. Vale, vale, pues queda. Y muchas gracias, mm, señor Lefa. Queda apuntado. Al final ha demostrado ser usted un caballero. Caballero, vale. Un caballero. De acuerdo un profesional como la copa de un pues pino. Pues bueno, bueno, muchas gracias, señor. Eh. Como la copa de un pino. Y no dejen que le digan lo contrario. Al pitu este, usted lo pilla y le da, le canea, de mi parte. ¿Y del becario qué puede decir? ¿Quién es ese? Ah, bueno, mejor que no lo conozca. Eh, muchas gracias, ante todo. Y disfrute de donde estás ahora, corazón. Ahora, ¿yo cuelgo o continúo el programa yo o esto cómo va? No, no, ¿Le cojo el relevo ahora o mismo, cuelgo yo? Ahora mismo yo le cuelgo a usted y nosotros continuamos con, con el programa. De acuerdo. ¿Le parece bien? ¿Esto quién lo paga, me ha dicho? <laughs> entre todos, entre, todos. Entre todos? Sí. Entre todos? Entre usted también. A escote pagamos. A escote. Tú y yo. <laughs> Sí, como aquella canción de Talía puede ser, o no, sé, igual. Gran mujer Talía. Otro día, si me llama, me prepararé. Tengo un dossier de Talía. Fotos de niña, desnuda, unas posiciones que impresionante. Bueno, Oiga, le dejo. Vale, vale. Pues que vaya muy bien y que disfrute de donde estás corazón de hoy. Gracias. Eh, nosotros después. <laughs> cómo? ¡Mira, Patiño! Estoy en antena todavía. Sí, sí, eh, está usted en antena. Perdón. Vale. Eh, <laughs> después de, este, de esta llamada vamos con algo de musiquilla y la siguiente sección creo que es Cinema en Lefan Aljit, que el Becari, al Becari nos portará alguna película Wii. no? Supongo, bueno, es igual. Eh, aquí música y ens Continuem aquí a l'EFA en el llit. Són ara mateix les 9 i quart i tenim tot seguit el becari amb cinema a l'EFA en el llit. Cinema a l'EFA en el llit. 99.7 a Ràdio RSK. Bé, eh, Becari, molt bona tarda. Hola, bona tarda, nit. Què tal? Com estem? Molt bé, molt bé, molt bé. Ah, bueno, doncs... Eh... Doncs què ens portes avui? Bé, avui porto una sèrie mítica dels... Eh, jo diria que és dels 80, però em sembla que té com unes eh, 4 temporades, que va arribar gairebé fins al principi dels 90. Oh! Mm -hmm. Oh, els joves. No, no, els eh. joves eh? només té una, una temporada, home, 12 capítols. Ah, perdó. No passa res, no passa res, Pitu però m'extranya de tu. Eh, bé, eh, la sèrie de la que avui parlar és eh, Magnum Pi. Magnum Pi. Magnum Pi, investigador privat. Oh! Oh! Bueno. El, el, el, Tom Selleck. El Tom Selleck del bigoti. Tom Selleck, sí senyor. Bueno, explica'ns, de què va? Bé, eh, aquesta sèrie és la, diguéssim, una de les pioneres en el ram de la investigació privada. Mm. És un detectiu que viu a Honolulu, eh? és una, eh, una de les illes de Hawaii, que mm -hmm. pertany a Hawaii, o una ciutat que pertany a Hawaii, ja no sé si és una illa o una ciutat, però és igual, Honolulu. Honolulu. Que viu en una mansió del senyor... Un senyor que s'assembla Franco. No, Higgins és el, és el criat de la casa. Que s'assembla Franco. Però que es veu que en el senyor aquest que és el... Sí, té una mica de pinta de Franco en els seus anys, en el... que estava ben alimentat. La veritat és que sí, té una sí. pinta de, de Franco total, amb el seu Zeus i el seu Apolo, dos Dobermans que custodiaven la casa. Ah. I viu en aquesta mansió perquè es veu que gràcies a les seves aventures peripècies al Vietnam doncs, eh, donen peu a que un escriptor molt famós mm. doncs, pugui escriure els seus llibres. Hòstia, que no me'n recordo del, del nom del, de l'escriptor, però bueno, ja és igual, no passa res. Continuem. Doncs bé, aquest home que va, va lluitar en el cos de marines a la guerra del Vietnam manté les seves amistats d'un tal Rick i un tal TC, un home que té una empresa de turisme per helicòpter, i Rick és el, diguéssim, el jefe dels restaurants, de la cadena de restaurants del, de l'home aquest, de l'escriptor famós. Sí. Doncs bé, aquesta sèrie que des dels 80 va, es va allargar gairebé fins als 90 perquè el senyor Tom Selleck es va forrar i va decidir doncs, comprar els drets de la sèrie, escriure ell part dels guions i fer una mica de productor i allargar la, la sèrie, no? gran sèrie del senyor P. Bellisario, mm -hmm. eh, un home molt mític amb moltes sèries. I podríem dir d'anècdota doncs, que Tom Selleck va tindre que renunciar a firmar un contracte per fer Indiana Jones. Ostres. Estava destinat a fer el paper que Harrison Ford després va encarnar i que avui en dia l'ha convertit en una piltrafa, com és la Carabera de Cristal i el Reino aquest. Que I és... que ara fan la cinquena, eh? Què dius, ara? S'han confirmat que fan la cinquena el Shia LaBeouf, que és aquest senyor que és el Diuen que és el fillol del Spielberg, i jo m'ho crec perquè surt ara en tots els jocs aquest home, i diu que sí, que fan la cinquena. Eh, sé que és una mala notícia pels fans d'Indiana Jones, però... però... la farà el fill o és l'Indiana Jones? No, Indiana, no s'aguanta els Indiana... pets, aquest home. Clar, perquè diuen que ho volen fer abans que compli ell 70 anys. Hòstia o sigui, puta. comença ara a córrer. Doncs igual l'estrenen l'any que ve, no? Sí, sí. <laughs> no s'espavilin. Podem doncs continuar eh, amb sí, Tom Selleck sí, que passa i que Magnum més, Ja podem parlar de Magnum, la veritat. Al final mor o, o què? No, no, al final diguéssim que tot el que és la història de la, de la sèrie és que sempre està buscant la seva dona. Una dona que la, el va donar per mort i es casa amb un, amb un vietnamita. Hòstia. Amb un mafiós vietnamita. Sí, resulta de Corea que del Nord. al final de la sèrie un també descobreix que té una un, filla... Un vietnamita de Corea del Nord. Home. Bueno, mm. podria tindre amistats a Corea del Nord. Sí, actualment ha afincat a Corea del Nord. <laughs> eh? resident és, en Corea sí, Nord. Eh? És, és recomanable, no?, aquesta sèrie per... Sí, bé, bueno, aviam, és recomanable a l'època. Ara tu veus la sèrie i veus el Tom Selleck, un tio de gairebé dos metres, amb uns pantalons clavats a la ingle, eh, amb el cinturó quasi en el sobaco, amb unes camises hawaianes eh, estrambòtiques, ensenyant un pit pelut i amb unes medalletes, amb un bigoti massa pronunciat ara mateix està tan desfasada. Home, Julián Muñoz... fet, Muñoz... El personatge aquest, o sigui, us imagineu l'envergadura d'aquest home? Doncs sí. es posa en un Ferrari GTO. És a dir, és com si intentés fotre's en un micromachín. Sí, sí. Home, la imatge és una miqueta Julián Muñoz, eh, eh? aquesta que m'has donat. li falta panxolina, però gairebé. Sí, gairebé, sí. La veritat és que sí. Doncs I bé, bé, allà en aquest rodatge de la sèrie va conèixer la seva dona, que va protagonitzar un parell de capítols, Sí. I què podríem dir de, de Tom Selleck? Que poca cosa més ha fet. Jo crec que es va forrar tant i com Mark Hamill amb Star Wars. Sí. Es van eh... forrar i van deixar... El... Ja que parlem... Ja que, ja que parlem de cinema i de sèries, eh, va morir fa un, qüestió tota de tres setmanes, quatre, eh, David Carradine, que és el actor de Kung Fu, Kill Bill. Eh, què ens pots dir d'aquest personatge? A mi m'agradaria dir bueno... Que... Sí, sí. No, no, sí. Endavant, Pitu, endavant. No, Pitu. Endavant, Bacari. Endavant, no, no. no, Bacari. No, Pitu. No, és la teva secció, no, Bacari. Pitu. Bacari. No, Pitu. Avui ha mort Vicente Ferrer. Vicente Però Ferrer. aquest no era actor. Bueno, despre, després, després, Pitu, parlarem de Vicente Ferrer. Això... D'acord. Vale, però eh, ens pots dir, bueno, què ens pots dir del David Carradine? Eh, home, eh, podríem dir que és un actor que, a veure, pel·lícules grans, poquetes. Sí però tota la sèrie Z i sèrie B que ha fet és un home que ha omplert bastant la pantalla, era un actor que tenia planta. Sí, sí. També dic que ha mort en circumstàncies bastant ¿Extrañas? Mm, sí, bastante extrañas. que quan, encara no s'ho explica perdoneu, quan parleu de David Carradine, us referiu a John Arthur Carradine, nacido el 8 de diciembre de 1926, sí, sí, em hijo del mítico intérprete John Carradine y hermanastro de los también actores Keith y Robert Carradine. Que, eh, que, deja un gran vacío en el mundo del cine. referís a este David Carradine. ah, de acuerdo. no, era, para, era para situar a los radio oyentes, simplemente. Molt bé. Hablamos de ese. Sí, sí, sí d'aquest. El que se colgó de los huevos i... Això sembla, això sembla que tenia unes pràctiques, unes pràctiques sexuals una miqueta estranyes mm. que dius, hòstia, Després de no, 70 anys no, has après no jutgis, a apretar-te o just... Becari, no jutgis no, però, les home, pràctiques sexuals si tenia un tope, no? Perquè aquí, decideixes un I dia, si ah, morir... ah, va provar una miqueta més. I si, va, ai, ai, conyo. I si va morir feliç. Segur. Això no ho descarto. Doncs ja està. Home. No ho descarto. Doncs ja La pregunta està. és, hi ha l'EFA a l'armari? Però la van trobar en un armari. No, hi ha l'EFA en el llit. <laughs> Eh! Vinga. Molt bé, senyors, doncs eh, moltes gràcies, Bac eh, Becari. Ens portaràs, suposo, alguna pel·lícula de setmana que... Bueno, el, pel final del programa, pel programa no, final... La no, la setmana... Que, bueno, al principi de temporada parlarem de M Vampiro de Düsseldorf. Oh, molt bé. Doncs... A mi m'ha doncs- agradat molt la secció avui del Becari, eh? Sí. De no... les millors que recordo. Ah, vale. Bueno, doncs... Prendré nota. Eh, ens anem... ens anem a, eh, amb alguna musiqueta de per aquí. Continuem aquí a l'EFN al llit. Els, la següent secció crec que és Drogues en el llit, efectivament, aquí tinc el guió, o sigui que... Avui, avui, sí. avui eh, pregunta'm de què parlarem a, a Drogues en el llit. De què parlarem? Doncs bé, avui parlarem de la cuajada. La cuajada de, que és, Danone o...? És, és uh, un derivat del iogurt que ha estat molt perseguit. Els Estats <laughs> Units, sí. Estats Units han creat un, un mercat negre de cuajada i avui desbatllarem alguns temes importants de la cuajada. Molt bé, doncs... De la cuajada en general, no de la cuajada doncs, Danone. Ja està, no, no, no adelantis res, després tens la teva secció, tranquil. Ens anem amb Andrés Calamaro, eh, El tercio de los sueños, del seu disc Alta Suciedad. Muchas gracias. Continúen. Tenías el vestido más horrible de todo el tendido. Y trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno. Pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros. El tercio de los sueños ya se había terminado para mí. No me digas que es muy pronto, son las 7 de la tarde aquí en España. No me extraña que seas así te rías de mí otra vez. No me tengas piedad porque soy de verdad y me puede hacer mal. Algunas veces vengo a ver los toros muy tranquilamente. Me siento en el tendido y no me falta un farias entre los dientes. Pero aquella tarde resultó distinta a cualquier otro San Isidro. El tercio de los sueños se había terminado para mí. Es que tú no te das cuenta, tu mirada. Continuem aquí a l'EFA en el llit, al 99.7 FM, és l'EFA Night Live, i nosaltres doncs, comencem ara la secció del Pitu Droga en el llit. De la piel para adentro empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o no cruzar esa frontera. Soy un Estado soberano y las líneas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. Drogan al avui, avui a Drogues en el llit parlarem d'una substància que s'elabora eh, en laboratoris que està força mal vista però Home. avui mirarem de donar-li una nova dimensió. Què és, l'heroïna, la cocaïna, la no, morfina? No, la cocaïna serà, serà ara després, quan acabem el programa. Vale. Um, el que, i l'heroïna ja, la vam, ja la vam tractar. Avui, avui el que parlarem serà de la cuajada. Danone? No, no, de la cuajada en general. Ah, vale. Perquè, clar, els laboratoris Danone, està molt bé que ho treguis, senyor sí. Lefa, perquè ho, ho han volgut monopolitzar. No? i llavors ficar i treure substàncies, però la cuajada que jo parlaré és la cuajada cuajada, vale. la cuajada general, mm. saps? O sigui, és això. Sí, sí. Abans, abans però, m'agradaria explicar com, com es prepara una beguda isotònica. Sí. Que bé, les begudes isotòniques són ideals durant la pràctica d'exercici físic i quan l'acabes, no? també. O sigui, quan ja estàs suant, doncs una beguda isotònica et posa les piles, no? vull dir, recuperes sucres i això. No? Mm. Doncs bé, les begudes isotòniques es poden preparar eh, en un santiament, o sigui, en un obrir i tancar de la nit al dia, con ingredientes que, bé, <clears throat> tot el món pot tenir a casa, no? Per exemple, aigua, llimona, sucre i, i bicarbonat. Que el bicarbonat ja el tractarem en un altre drogues en el llit, perquè també està força mal vist, però, mm. però per gent com jo, que beu molt alcohol, el bicarbonat va bé, no? va bé per l'estómac, no? Doncs bé... També et baixa <clears throat> punts d'allò de per al control d'alcoholèmia o no? O tampoc? No, no, no, no, em sembla que no baixa punts, no ah. baixa punts, però tampoc augmenta, eh? En aquest sentit, cal dir que el bicarbonat no, no és tan fil de puta com, com una cervesa, no? Que, que et puja punts. Vale. Uh, bé, doncs, molt breument explicar com es prepara una beguda isotònica. Eh, barregem 750 mil·lilitres d'aigua amb 250, 250 mil·lilitres de suc de llimona i s'afegeix 4 cullerades superes de sucre i una culleradeta petita, eh? petita, no gaire gran, d'aquestes de, del cafè, de les postres, sí. d'acord? Potser tu a casa teva no tens, senyor Sí, sí, no, no, tinc. tinc. Entenc, sí. d'acord. Doncs de bicarbonat, d'això que parlàvem fa un moment, i aquesta raminari... Raminar... hòstia, no em sortirà la paraula. Bé, doncs que remineralitzem beguda a banda de proporcionar energia, ajuda a, re a repondre les sals minerals que s'han perdut a, a, a través del suor, no? És com quan estàs cardant molta estona que sues. Sí. I dius, hòstia, que desagradable, estic suant com un porc, però... Però estic... no t'importa, no? I m'he quedat enganxat, a més, no? És També. ja del rotllo. Eh, I per acabar només afegir que per assimilar millor tots els seus components s'hauria de prendre a uns 15 o 20 graus centígrads. Sí i ja està, o sigui, això és com preparar la beguda isotònica. Mm. I ara parlant de la cuajada, mm -hmm. cal dir que la cuajada sempre ha estat infravalorada en comparació al iogurt, que és molt més pur, mm. té, té, com, té els beneficiosos ferments vius del, del iogurt, però cal dir que la cuajada és important perquè és més digestiva que la llet. Ostres. Que la llet de vaca o de cabra, vull dir. Sí, sí. Um, ehm, L'única diferència és que a l'estar coagulada eh, senta millor a les persones d'estómac delicat, com jo, no? Les persones alcohòliques que tenim allò, que un problema d'estómac, sí, la cuajada no, sempre ens va molt bé per abans de la primera birra del dia. Va, genial, no? A les 4 de la tarda, saps? Quan t'acabes d'aixecar a les 4 de la tarda i dius, hòstia, que em ve de gustar una birra. Doncs les persones amb seny primer es mengen una cuajada. Amb seny, dos no, va. dos no, perquè, perquè et poden sentar malament. Ja ho, faràs, ja ho fas, no? Perquè ets una persona amb seny, Pitu. Bueno, jo, jo ara, a partir d'ara ho faré. Vale. Cal dir, però, que el govern dels Estats Units, amb la FAT, no? amb la Food Administration Drinks o Drugs, eh, ha, ha mirat de, de vendre que el iogurt és més beneficiós que la cuajada, però cal dir que la cuajada té més calci que el iogurt. Home, jo sé a, a mi m'agradaria saber com es diu cuajada en català. Mm, no ho sé. Quallada. Truca... Ens, ens ho han dit ara. Trucarem, si no, al senyor Pompeu Fabra. <laughs> Bé, eh, a veure, els beneficis de la cuajada, no? O sigui, quan, de la quallada. Quan prens sí. una, una quallada, què t'estàs fotent, no? Doncs les quallades estan envasades en vasos opacs de vidre, són riques en vitamina B2, Eh, que és un nutrient que no només augmenta el nivell d'energia, sinó que més ajuda a conservar i a regenerar els, els teixits de l'organisme. No? O sigui, sí. aquests teixits, de, per exemple, del fetge, quan l'alcohol ja se t'està menjant el fetge, doncs la cuejada ve molt bé pel tema de regenerar. No? O sigui, mm -hmm. això tu mai et passarà, però jo et puc dir que sí. I després, <clears throat> eh, un, consell, un consell així un consell així bastant bastant casolà és acompanyar la, la coallada amb un parell de galetes, una mica de mel, fruits, fruits, fruits secs d'aquests, o, o, o marmelada, no? o sigui, allò per donar-li gust. Mm. I ara m'agradaria acabar aquesta secció amb, amb, amb, amb, una reflexió, amb una reflexió força important que, que mou, que mou els interessos de la gent. No? Moltes vegades vas al supermercat i dius la quallada que ha de ser de vaca o d'ovella? És una, un dubte bastant important, eh? Doncs, senyor Lefa, si, si la quallada s'elabora amb llet d'ovella, proporciona gairebé el doble de, de greixos, no? O sigui, més greixos, malament. La d'ovella. Això, és, això és negatiu, la d'ovella, la d'ovella. Però això no? és una miqueta, clar, de vaca... O sigui, els laboratoris dels Estats Units sí? mm, juguen amb això, no? O sigui, mm et venen coses i no saps si està tallat amb llet de vaca o llet d'ovella, no? I, mm. I bé, i, i a més els greixos de l'ovella són saturats, que és quan poses la tele i no veus res perquè el, el, el color està massa saturat, no? Sí, no sí. Cap, et fa mal als ulls, et crema. Doncs amb la quallada és igual. Amb el mercat eh, no ofereix la possibilitat d'adquirir de, desnatada, quallada desnatada. Això també està darrere la mà negra dels Estats Units, mm -hmm i en cas de colesterol o de sobrepès, aquest derivat eh, làctic eh, s'hauria de prendre només de forma ocasional. I ja per acabar, una dada, una dada que segur que al becari li interessa, que és que les persones amb al·lèrgia a la caseïna o a la lactosa, la caseïna és un producte que elaboren els, els laboratoris d'Estats Units, mm -hmm Uh, bé, doncs bé, aquestes persones amb al·lèrgia a, a la caseïna o a la lactosa s'haurien d'abstenir de consumir quallada. Eh, I això, és, això és... Això és... Sí, sí. No, no, dic, potser és la teva secció, això. Ah, bueno, no ho sé. Perquè, clar, eh, Bacari, jo el que et pregunto és, tu ets al·lèrgic a la lactosa com els, japonè... els japonesos? O... No, però no? la cafeïna sí. Home. No, caf... la, eh, a veure, Becari, quan vam rebre el teu currículum deies que sabies llegir. No és cafeïna, sinó caseïna. Ah, caseïna. Ah. llegir sé, Que és amb el, amb el que elaboren la casera. Ah, estils. caseïna, la casera. Exacte. Doncs res... Porta primer, gas. Becari... Mm, Perdó. D'acord. Uh, bé, doncs fins aquí la meva secció. Me'n puc tornar a dormir o...? Sí, pots tornar a dormir, Gràcies. tranquil. Eh, nosaltres ens anem una estoneta i ara mateix tornem Año 1 después del fin de la crisis mundial del nuevo milenio. Las personas viven como ratas, las ratas viven como Dios, y Dios vive en un paraíso fiscal ajeno a todo y a todos. Un nuevo orden económico ha surgido de las cenizas del capitalismo salvaje. Se ha descubierto lo absurdo que fue confiar en la libertad del mercado y sus caprichosas leyes. Y Lenin celebra, en el Marx allá y Mao menos, que si bien el socialismo real fue como una reunión de amigos con poca cerveza y demasiadas palomitas saladas, el melón del capitalismo, una vez abierto, no salió mucho mejor. Lo cierto es que el mundo después de la crisis ha quedado crítico, enfermito, che, que diría Mafalda. Guerras, hambre, miseria y una extraña e incómoda sensación compartida, a partes iguales por humanos, ratas y chimpancés, de que la vida, si alguna vez lo tuvo, había perdido todo su sentido y, que era preferible hacer un examen de latín que durase séculos seculorum a vivir en la tierra 80 años de mierda. Amén. projet Bona nit, això és l'Efan al llit, estem aquí acompanyats, eh, bueno, acompanyats, doncs sí, estem acompanyats. A veure, avui ha estat una mica estrany, la, la primera hora i vint del programa, tenim, tenim el Becari amb nosaltres, bona nit Becari, però abans saludarem a, eh, al Pitu, què tal Hola, Pitu? bona nit, bé, de nit, doncs bé. Vas borratxo ja? No, encara no. I estàs despert, pel que veig. Sí, clar, molt bé. Nit. Molt bé, Est està molt bé. Què faràs aquesta nit? Tens plans? Te'n vas no, a jugar amb els nens i les nenes o no? No, ja no tinc edat. D'acord. Jo jugo amb les cerveses. I no et preguntaré com. Gràcies. Per respecte, no et preguntaré com. Ara sí, bona nit. Eh, Becari, perdona, però la jerarquia és la jerarquia. Això Bona eh, ja t'ho vaig dir jo un dia, no? La jerarquia, és la jerarquia. Sí, tu m'ho vas dir de baix cap a dalt i jo sí. t'ho dic de dalt cap a baix. Sí. No, després et farem una entrevista perquè em sembla que tens alguna cosa important a dir. Bueno. bueno. Al Ràdio Llens, i... de Ràdio RSK, aquí a Ràdio Nou Barris. Sí. No, que és broma. No. Uh, bé, um, farem una cosa. Fiquem musiqueta... No, musiqueta no. Fica música de fons, que ara llegirem un editorial. I comencem l'Efanatit. A mí el porno no me gusta. Lo encuentro aburrido. Hay gente que no. Hay gente con vocación, otra que por H o por B, o por H y M se han visto envueltos en ello. Feos, feas, altos, 30 centímetros, 115 de pecho, Ebony, Amateur, Larry Flins, Conejitas, Tarados, Sado, Sable, Tacones, Castings, Putas, y así hasta las 24 horas. La gente normal no sirve. O Danones o, parias. Y muchas X. Nada de revolución sexual. La cosa es clara. El abanico es amplio, de todas de cosas obscenas a nuevas formas de arte algo tan viejo como el mundo y el ser humano. Así que el porno es vital para la libertad y la supervivencia de la sociedad. Asimismo, puede convertirse en un vicio pernicioso o puede degradar a las, mujeres, ya que partimos de, una de sociedades paternalistas y machistas. Y también puede transmitir el SIDA o alguna venerea varia. Pero vaya, lo que al fin y al cabo importa es que es utilizada como, fines comerciales. Pero si esta es una ecuación y se despeja la X, o sea, el porno, de todo lo comentado anteriormente, es aplicable a todo. Cambia la palabra porno por trabajo, por religión, capitalismo, el sonar, la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque amigos, amigas, oyentes todos, seamos realistas. El porno es el porno y está para lo que está. ¿Y para qué está? Es para masturbarse. Y lo demás, perdonen la gracia, solo es paja. Bé, mm, avui ha estat una editorial una mica estranya, una mica pornogràfica. Pel l'EFA. Pel l'EFA en el llit. T'ho agraeixo, eh, Josep Lluís, Josep Lluís l'EFA, eh, t'ho agraeixo. En tot cas, eh, continuem i això ho hem de fer rapidet perquè se'ns tira el temps a sobre i tinc gana i vull anar a sopar o, o fer alguna cosa. Um, tenim aquí a la, a la presidenta, a la molt honorable presidenta de TASC. Vinga a la senyora... No, senyora no, a la Anna, a la Anna eh, que és una de les persones que mai, sense haver estat a en al llit, mai ha faltat. No només perquè era la, probablement l'única persona que ens escoltava en viu, <laughs> sinó que a més eh, jo sempre li he agraït que ens hagi donat la possibilitat de tenir telèfon, ara només falta la línia telefònica, però gràcies a ella hem pogut fer trucades memorables a l'enemic del poble. Benvinguda, Anna, bona nit. Bona nit. Primer us vull agrair la invitació que m'heu fet, que veig en directe el programa que sempre sentia els diumenges. Quin programa has vingut a veure, també t'ho dic? Una mica caòtic. Jo en principi m'imaginava els personatges d'una manera, veig tots canviats, eh, no sabia com era el senyor Pito, ara el veig d'una manera, després ha tornat a fer de Pito un altre senyor que estava fent de becari, ha sigut tot plegat liós i profitós. Ha estat un experiment, que hem decidit que això era un experiment. És abans de l'estiu, després d'una temporada, doncs ah, fem un experiment. En tot cas, eh, jo, jo et volia proposar una cosa, ja sé que és un compromís, Donida. Però segur que taules no et falten. Potser taules a la ràdio sí, però aviat te n'adones te dones de que tant és. Saps parlar, ets coherent, doncs ja ets més que jo i el Pitu junts. Ja està bé que pensis això. Mm. <laughs> doncs mira, et proposo... El nostre, el nostre estimable becari té una notícia a donar i segurament si fos el Pitu o jo qui li fes l'entrevista, quedaria massa massatge, saps? O sigui, massa palles entre nosaltres. Sense mariconades, però palles. Llavors el que farem, i ja et vull proposar, si ho acceptes, és que siguis tu qui, fent-li preguntes, esbrini quina és aquesta notícia que, que el becari ens ha de comunicar. No a nosaltres, perquè ja ho sabem, ha tingut la deferència de donar-nos 15 dies d'avís. I amb les preguntes ell, bueno... Bueno, això és tan fàcil, et donaré una pista, et ara que no et sent ningú. Donen pistes. Pots començar dient-li, Becari, quina notícia és aquesta que ens has de donar? <laughs> Així, directament. Ja no cal començar, és azul, és rojo, eh, ¿por qué letrita empieza? No, tu comences a saco. I, I res, us deixo a vosaltres dos. Et sembla bé, Becari? Com tu vulguis, tampoc. Exacte. Aquest, ah, per això et vam agafar, perquè sempre és com jo vulgui. Endavant, quan vulgueu. Bé, senyor Becari, estem tots a l'expectativa. Sí. Quina notícia ens heu de donar? Bueno, doncs que eh, l'altre dia doncs, eh, estava a casa amb, clar, eh, mirant el mail i vaig rebre una oferta de, de fer ràdio a, un, a una emissora local, a Ràdio Calafell per ser més exactes, també de Ràdio Vendrell i d'una altra, que no direm nom, i doncs m'he decantat per anar aquest estiu durant eh, juliol i l'agost a eh, Ràdio Calafell. A veure, això vol dir que t'han sentit des de Ràdio Ressaca i t'ha servit de plataforma... Això és el que més em preocupa, per... <laughs> que, que m'hagin sentit a Ràdio Ressaca, de, més enllà de Nou Barris. Perquè, eh, ostres, Bé, suposo que és una bona notícia, és sí. per felicitar-te, però què farem ara aquí? Com sentiré jo les notícies Home. del cinema que estava tan acostumada a sentir? Home, tenim el Pitu, que també és un expert en cinema, o sigui, també li puc regalar... No, no Pitu, no, no t'animaries tu a fer programa de cinema? No. Si em paguen. Ah, bueno, això tindríem que parlar amb el Joan Pere Lefa si paga perquè a mi no m'ha pagat, senyor Joan Pere. <coughs> Tu estaves en contracte de pràctiques sí. i em sembla que no et pots queixar perquè has trobat feina. Sí, no em puc ah, queixar. Um, jo, jo només vull dir que cobrarem aquí quan, quan, quan Can Basté... No, és broma, és broma, no. No, el, el que tenen les ràdios lliures, el que tenen les ràdios lliures és que de diners més aviat en veus pocs. Sí. Per no dir és, res. És així, és així. Oportunitats, com veieu, sí que n'hi han. Sí. Si ho fas amb ganes, sí i el Becari n'ha tingut des d'un de, des bon començament. Uh, jo, jo, jo, Anna, uh, li voldria fer una pregunta, amb el teu permís, al Becari. Per... Que, que, que cínic que sóc. T'ho permeto. La podria fer. T'ho permeto. Endavant, Joan Pere. Què vas a fer? Quin programa vas a fer? A... És el programa de l'Arcàdia, però adaptat a, allà a, a Calafí Ràdio. El director, quan em va trucar, doncs em va dir que li, li agradava el programa li agradava com ho feia i que si era el mateix programa que, feia, que feia aquí a Ràdio Resaca, que cap problema i que estava més que... Quina bogeria, m'estàs dient de que li vas passar... Sí, sí, o sigui, li vaig sí, passar sí. al WordPress i va escoltar diversos programes i va dir que, que li agradava. Escolta'm una cosa, perquè, eh, no, o sigui, per interès altruista, eh? o sí. sigui, cap ni un, però jo aquest estiu no tinc no tinc plans de fer res ni, ni res. Si jo, si jo li passo el WordPress de l'Efan al llit a aquest home, tu penses que el Pitu i jo tenim allà un, un lloc? A... Home, ara... Digue'm interessat. Ara s'estan acabant les... O sigui, arribes una miqueta tard. Això tindries que haver posat ja en el maig, una cosa així. <laughs> ja, t'ho dic així de clar. Perquè... <laughs> <laughs> Però home, home per intentar-ho... Que el meu becari em tanqui les portes de feina, jo crec que això demostra que, efectivament, senyors, Ràdio Ressaca és una ràdio lliure. Lliure. Hòstia, que... Que lleig, no? Que lleig. Com que, que lleig? Aviam. No, sí. no, està bé, està bé. Home, jo, jo et dic el que hi ha. No, jo... Que jo m'he tingut que anar ja, o sigui, ho dic així de clar. Jo, becari, me n'alegro molt per tu. <laughs> Aquesta somriure de què era? Eh... <laughs> somriure irònic o...? No, és conya, ja, ah. saps que, ja saps que està molt bé. I, i bueno, sí. si continues penjant els programes per internet... Sí, els això, continuarem... Doncs... Mm, aviam, en Es dirà l'Arcàdia també. Sí, a mi la geminada, perquè aquí el fèiem en castellà i allà crec que el fem en híbrid, o sigui, en castellà en català, més o menys com... Era geminada? Sí, bueno, ahí, Disculpa, disculpa, on va, el, a on va. Disculpa, la disculpa, l'apòstrof, <laughs> <laughs> eh, ha sigut un... <laughs> ha sigut un, un, un Ai, mai deixaràs de ser el meu becari, mai. Ai, potser, potser. El nostre becari. El de tots, el de Can Basté. El de Can Basté. Sí. En fi. Bueno, continueu, si voleu, eh, però... Estaràs dos mesos fora. Estaré en principi dos mesos fora, Fins efectivament. setembre. I... Sí. Subratllem Passaràs aquest en per aquí? principi. Eh, Passaràs per aquí? <laughs> Home, jo, clar, jo visc aquí al costat, no, només dir això. O sigui que de veure'ns suposo que ens veurem i suposo que promocions del generador, del generador encara que estigui allà, també faré. Molt bé, t'esperem. Vale. Eh, alguna altra cosa? Eh... El, el, pitu, el pitu et vol dir alguna cosa. Què significa aquest en principi? Com que... Bueno, doncs... Eh, en principi, en principi tornaré. Eh, en principi tornaré, què vol dir en principi tornaré? Ara t'ho explico, ara, ara t'ho explico jo. En principi, en principi vol dir... Ah, tu no vas replicar res. En principi què vol dir en principi? En principi significa que jo en principi tinc de juliol i l'agost i que si em volen renovar pagant-me més pasta, doncs home... Ah, alto, alto, alto. Un moment, un moment. alto, alto, alto. El diner t'està comprant els teus principis. De ràdio ressaca. Oh. Hòstia puta. Home. Bé, Becari, moltes gràcies, moltes gràcies. Eh, ha estat un plaer eh, tenir-te aquí entre nosaltres. Sí. Uh, no, no, no, no, no, no siguem mesquins. La tu veritat... també ho faries, senyor Pitu. Home, i tant, i diu i tant, clar que sí. Siguem-ne siguem una mica sincers i que això ens porti a la reflexió. Um, tu vas arribar aquí que no, no havies treballat mai abans a la ràdio o sí? Mai havia treballat en ràdio. A televisió sí que havia treballat, però no mai en ràdio. Clar, tu presentaves aquell programa a Telecinco de... No, no eres tu, <laughs> t'assemblaves, no. t'assemblaves. Bueno, el que fos, a la, a la ràdio, a la ràdio no. no. Ah, has passat aquí un, una experiència, diguem-ne que el taller de ràdio sí. ha estat poc fructífer perquè ha vingut només una persona que hagi estat tot un any, però mare meva, com l'hem col·locada! Està sí. molt bé. És, és la cantera, suposo, no? lo millor... Eh, això és com Escolta, la cantera. Escolta, això és... Em sembla que no imito el rei d'Espanya si dic que m'omple d'orgull i satisfacció que una persona que ha, ha treballat per primer cop a la ràdio, a Ràdio Ressaca, pugui tenir, en principi, com tu ben dius, la possibilitat de, de, de guanyar-se la vida fent ràdio, que segurament és una cosa que t'agrada. Sí. Doncs, nano, sort i, bueno, quan siguis famós i això no oblidis... No, mai l'oblidaré, això ja... ja no oblidis els orígens, pots oblidar el pitu, però a mi si em pots col·locar fent una secció de 5 minuts per 1.000 euros, 5 minuts a la setmana, eh? tampoc m'agobis. <laughs> Vale, vale. 5 minuts a la setmana, jo encantat. Vale, vale, doncs ja, ja mirarem, ja mirarem. Uh, quan surtis torna les claus de la ràdio. Vale, vale. <laughs> és broma, és broma, és broma. Doncs bé, um, també, uh, ara canviant una mica de tercio, com fan amb els toros, que canvien de tercio, no? És, sona la trompeta, posa-li el micro al Pitu, que ell canviarà de tercio. Que tinga una trompa allà. Eh, vinga, va, endavant. Però continua, és... És, és que no he anat mai als toros, tio. És... He anat als galgos, però me l'han tirat a terra, tio. Jo anava a veure el canòdrom de, de Meridiana, però l'han tirat a terra, ja. Tinc aquí asseguda a la meva esquerra una persona que va tenir una vinculació força gran amb un home que avui ens ha deixat, que és el Vicente Ferrer, una, un home altruista, ex-jesuïta, que, que se'n va anar l'any 60 començaments per acabar la seva formació de missioner a la Índia i que va decidir quedar-s'hi i que avui, avui ha marxat, la seva presència física ens ha deixat i, i ella va tenir una vinculació força més especial que cap dels que estem aquí perquè ella va estar a la Índia l'any passat. Tinc al meu costat a Helena del taller de fotografia de Can Basté. Bona Què nit, tal? Helena. Bona nit. Què ens pot explicar de, de Vicente Ferrer? Quan vas de... anar a la Índia algú et va parlar d'ell o no? Eh, Què et van dir d'ell? Primer de tot t'he de dir que ets un traïdor. <laughs> Bueno, et diré, m'estic començant a acostumar que la gent em digui traïdor a la ràdio i fora de la ràdio Quina també. punyalada, eh, Joan Pere? Quina punyalada ve... Quina forma d'introduir-me posant un exemple taurí quan el dia que ens vam conèixer, tu i jo... <laughs> Això ho has fet expressament per descol·locar-me, o no? No, no, no, no, no pas. Jo pensava que parlaríem de Vicente Ferrer. Si vols parlem dels toros. No, no, no, no. no. Ja, ja m'entén i prou gairebé t'ho agraeixo, perquè hi ha gent present que se'n menjaria. <clears throat> Bé, doncs, eh, a veure si la Fundació Vicente Ferrer eh, està molt present a la Índia, molt present. Eh, però bueno, aquest senyor ens ha deixat avui i, i la seva feina segur continuarà. Eh, la Índia és molt gran. Quan dius que està molt present a la Índia, vols, estàs dient que es notava, o sigui, que tenia sucursals, perquè jo tinc entès que estava en una població que era a molt veure, pobra. No, molt... Ell, ell treballa més aviat a la zona del sud. Jo vaig estar a Rajasthan. Que és al sud? No, és al nord. Ah. gràcies, <laughs> és al nord. Gràcies. Eh, però bé, i, I tot i estar al nord, vas tenir constància de la presència de la Fundació Vicente Ferrer o, o no? Doncs, a veure, jo vaig anar mm, una mica de vacances d'una banda i de l'altra a fer fotos. Vull dir, mm, i això em vaig dedicar. Eh, el tema Vicente Ferrer, doncs, eh, aviam, el que sí que vaig trobar, vaig trobar molta gent que necessitava ajuda. Molta gent. Estàs, di estàs suggerint eh, llavors que Vicente Ferrer s'ha mort sense fer la seva feina? No, no estic dient això. <laughs> No estic dient pas això. Ah, era només per aclarir-ho, més que res. No, el que passa és que, a veure, evidentment, eh, els problemes del món no poden quedar en mans d'una persona. I de la Índia tampoc. No, i de la Índia tampoc. Ha estat una gran idea per acabar el programa parlar de Vicente Ferrer. <laughs> Perdó, no, no, escolteu. No, eh, de, deies que al nord no es notava efectivament, suposo que hi ha molta misèria com perquè es pugui expandir. La, la Índia és gairebé un continent tot sencer. Um, sí, és molt gran. És molt gran. Uh, però, però vas fer fotos. Mira, podem sí, parlar de les fotos, fotos i podem parlar de Can Basté, perquè Can Basté té un taller de fotografia, molt bé. Uh -huh. Has fet alguna exposició de les fotos de la Índia, de Can Basté, o, o no? No, no, no, no encara no. O has... Ah, encara no. Encara no, tot arribarà. Has pensat de fer-la? Eh, bueno, això és un tema que hem de parlar amb el Pablo, ah. però mai no se sap. Mai no se sap, eh, efectivament. Sí, a veure, en principi mm, Can Basté, eh, el que és la fotografia de viatge, no en fa gaire d'exposicions, perquè busca una altra cosa. Ah, què, però... què busca? Ens ho pots dir? Eh... Ara que estem entrant en aquest ambient més intimista, em sembla que... <laughs> doncs, a veure, suposo que, que busca temes més creatius potser. Més creatius. Sí, segurament. Uh, nois, podeu callar? Gràcies. uh, no, no, el que... Més creatius, però llavors la fotografia de viatge, la, la fotografia d'anar a la Índia i, i capturar, m'imagino que misèria, però no només misèria, sinó també eh, contrastos, no? No, Perquè... no, no només misèria, precisament clar, clar, clar. El, que, el que vaig capturar jo a la Índia va ser molta alegria molta alegria, independentment de la misèria, que de fet és el que, bueno, el que trobes sempre quan vas a, aquests puestos, no? on hi ha tanta gent necessitada, el que et sorprèn sempre bueno, és que malgrat les seves necessitats sempre tenen un somriure, quan els hi poses la càmera al davant sempre tenen un somriure per dedicar-te. Caram, i això no lliga amb, amb, amb l'esperit creatiu que es mira de fomentar? O no, sí? no ho sé, no ho sé. Ah, no ho saps? No, això és un tema que hauries de parlar amb el Pablo. Si vols el truquem un dia i igual que vam venir <laughs> i vam prendre Radio Ressaca per una entrevista el dia aquell. No, fixa't que no me'n recordo, això és que m'ho vaig passar bé. Doncs sí. Un dia que hi havia El dia de l'estenopeica. Que hi havia vi aquí. Tal, sí, sí, sí, el dia del vi. Caram, <clears throat> <clears throat> Doncs està molt bé, està molt bé. Doncs sí, un dia parlarem amb el Pablo i que ens expliqui això una mica. Ah, això mateix. Però tu li proposaràs de fer l'exposició de la Índia? Ah, jo sí, ja que És per aprofitar l'entrevista i treure una exclusiva. Jo, mm, Helena propondrà... Helena propondrà, <laughs> sí, sí, sí, sí, sí, va, sí. Ens dones aquesta exclusiva? Sí. <laughs> Nois, tenim una exclusiva per primer cop. Ja us vaig dir que no acabaria l'any sense tenir una exclusiva. I la meva què, senyor Lefa? <laughs> A veure, Becari, Becari, no visquis en el passat. Ja hem parlat de tu. Ja sabem que t'han donat una feina, que tal, que igual. Ara sabem que Helena proposarà eh, una exposició de fotos de la Índia. Um, penses tornar mai a la Índia? Ara no. ja entrem en el terreny personal. M'agradaria. Sí, sí, m'agradaria. Però bueno, no sé, de moment que... aquest agost marxo a Xina. Ah, Escolta, i parlant de Xina, què destacaries més de la Índia? Què destacaria? La gent. La gent, la gent. els colors, els olors, el caos. El, el caos. caos. Segurament el caos. El caos. Sí, perquè la Índia és un... A veure, és un país que tothom té aquesta imatge que ha de ser... Mm, espiritual. Molt no? espiritual i de fet ho molt és. Molt brut també, no? Però sí, però és, és un puesto totalment massificat, caòtic, eh, brut, Tu, tu quan vas estar a l'Índia va arribar algun moment que estiguessis a l'aire lliure i estiguessis tota sola? No. Mai. De fet, ho vaig intentar i no vaig poder. I no vas poder? No. I ho vas intentar? Ho vaig buscar, sí, perquè després de quan portava 10 dies vaig necessitar un moment de, de soledat i no, i no vaig aconseguir. I no. què vas fer? Bueno, doncs no sé, em van mig segrestar. Ah, ah, sí. Ah, ah bueno, com... Vaig, vaig pujar un rickshaw i li vaig demanar al nano... Què és un rickshaw? Un rickshaw és una d'aquelles... Bueno, n'hi ha... Són unes bicicletes que porten un, un cotxet ah, darrere. Ah, com les que hi ha al centre de Barcelona, que porten sí, turistes. Sí, això és mateix. mateix. Bueno, però de fet és com si fos el taxi d'anar allà. N'hi ha ah, dos tipus, n'hi ha bicicleta i n'hi ha motor, que són, són com uns tricicles. Uh -huh i, i són els taxis que fan servir allà la gent. Caram, caram. I ja la darrera pregunta, i amb això mirem d'aixecar l'ànim de tots plegats, <clears throat> és... Um... Vols dir que l'he baixat? No, no, no, però te n'adones... Te n'adones... Te n'adones una mica del rotllo intimista que hem aconseguit assolir, ficar el programa... Sí. Jo és que, clar, ara, ara aprofitant la intimitat, jo sí. vull demanar el puesto del becari. Bé, bé que el becari t'expliqui què, què va haver de fer i ja està. I, vale, ja està. Hi ha corrupció, eh? <clears throat> Però Fa un, por, eh? Un, un, no, no t'espantis, no t'espantis. Um, uh, jo et volia fer una pregunta ara, mentre t'escoltava, estava pensant, potser aquesta noia com molen aquests silencis radiofònics, no? És allò, potser aquesta noia, pam, silenci. No, és que m'agrada el de noia, perquè l'altre dia em vas preguntar l'edat, així com... No, jo sóc, un, aquesta... jo sóc un cavallero i no pregunto edats. I a més, no me'n refio mai de l'edat que em diuen les dones, o sigui que no, no, no t'amoïnis. Um, jo el que et volia demanar és potser el que estan pensant també el Becari i el Pitu, i fins i tot l'Anna i el Roger, no? És allò de dir, aquesta noia que ha estat a la Índia potser ja no és que tingui intenció d'anar a viure allà, sinó que li agradaria que la societat occidental fos com la que és allà. Dius, aquesta pregunta típica... Sí, és que aviam, evidentment la gent en allà té unes circumstàncies determinades, vull dir, això no es pot exportar. Eh, a veure, els... n'hi han temes culturals que s'exporten normalment per motius econòmics, i aquesta gent no té calés per exportar aquestes coses. -huh. No t'has fet de cap religió de la Índia, ni budista, ni hinduista, o sí? No, no, no, no, no. no la religió sí que és l'opi del poble i jo prefereixo deixar-la de banda. Mira, la religió. Abans, en aquest, en aquest somni que hem patit tots plegats, aquest somni col·lectiu, se m'ha oblidat parlar de la religió. No sé per què serà. Per què, per què se m'haurà oblidat a mi parlar de la religió? No ho Per sé. serà. I no mira que em van venerar a vegades, eh? Et van venerar? Sí, bueno, venir més aviat. Venir. Ah, val, val, val. Bueno, venerar, també, eh? Venerar val. també. Què passa, no que arribaves allà i triomfaves? Sí, <laughs> ah, sí eh? venerar també, però no em referia això. Bueno, t'ha traït el, el, a l'inconscient, no? Doncs molt bé, moltes gràcies, Helena. De res, gràcies a vosaltres. A veure si, si d'alguna manera et busques una secció, que és això el que va de fer el Becari, et busques una secció que tu No vulguis... puc agafar la seva directament? Si jo és que soc molt vaga, soc molt vaga. Bueno, els tenim gravats, si vols vens i els, li dones al play i ja està. Pots parlar de Xina, pots parlar de la Índia... Podríem buscar una secció que fos el Vallès Oriental. Ah, no, això és una comarca. Puc, puc fer entrevistes, que així no he de parlar jo? entrevistes. Clar, perquè parlin els altres. Home, si me les fas a mi, les entrevistes sí, però a qualsevol no. A qualsevol no val. Escolteu, m'agradaria um, ara tots plegats féssim un esforç. Helena, no t'ofeguis. no t'ofeguis. M'agradaria que pugéssim tots els micros i seguint a, a Pitu, Pitu, tu comença a cantar quan tu diguem. Ah, quan m'ho diguis tu. No, quan t'ho diguem tots. Ah, m'ho direu tots? Sí. Llavors començarem a cantar tots plegats aquella cançó tan maca en honor, aquest cop en honor a, a, al Becari, aquella cançó que, que diu Carnaval, Carnaval o Te quiero, una cosa així. un muchacho excelente, no? No, cantarem Carnaval, Carnaval, i amb això acabarem. A- Amb això acabarem, direm adeu. Només em sé la primera estrofa, si es pot dir així. Bueno, mentre ho fem amb, amb, amb sentiment no hi ha cap problema. Ah, Amb sentiment segur. Um, abans, això sí, m'agradaria dir que l'Efan al llit ha, ha pres una deriva que no sé jo si serà capaç de reflotar algun dia, no ho sé, eh, ens haurem de reunir amb, amb Anna, la presenta de Can Basté, a veure si ens renova el contracte o no. I bé, i ja està, ja està. Mm, puges micros. Us sabeu la cançó? Anna, coneixes la cançó aquesta? No. <laughs> bueno. Carnaval, carnaval! Va, va, va, un moment, un moment. Va, un, dos, un, dos. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero. La la la la la la, la entero. I fins aquí l'he fan al llit. Fins una altra. En el 99.7 FM, Ràdio RSK.